والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Mi smo stigli do poglavlja o kader. O kada i kader. Prošli put smo definisali šta je kada i kader, između ostalog nabrojali smo četiri stepena kadra. Pa bi nam bilo drago sad da nam neko objasni koja su četiri stepena kadra. Četiri stepena kadra. Kod učenjaka ehlu sunnata vol džama'ati. Ko je bio prošli put? Bilo ih malo. Koja su četiri stepena? Tri stepene. Da je Allah smanav tajala sve znao. Znanje. Da vas smanav tajala apsolutno sve zna. sve zna. I da je tu zapisao sve. Znači da je sve zapi, zapisano. Zatim? Da je tu prvo je znao, zatim je sve zapisano, zatim sve to što je znao i što je zapisano vraća se na njegovu apsolutnu volju. Sve je obuhvaćeno njegovu apsolutnom voljom. I četvrto je da kad hoće da on E, ta volja, znači kad dođe njegova volja, dođe i zadnji stepen kadra stva, stvaranja. Stvaran. Yes. Dobro. Šta znači ova četiri stepena kadera? Neko da mi to prevede? Da mi objasni neko sad. Šta to znači? Da je Allah spano tajala sve znao, da je sve zapisano, da sve, znači, apsolutno podliježe njegovoj apsolutnoj volji i da on kad hoće i šta hoće stvar, stvara od toga što je znao, što je zapisano i što ne može izaći iz okvira njegove volje. To znači šta? Da nikad ništa nije bilo, niti će ikad išta bit što Allah nije znao i nije zapisao i nije htio i nije on stvorio. Znači sve što postoji Allah s.a.v. je za to znao sve što je bilo i što će ikad biti, Allah subhanahu wa to zapisao. I sve što je ikad bilo i će biti, Allah je hti, htio da to bude. Nije moglo biti da, da, da, da se desi da će biti Allah, a da Allah subhanahu wa ta'ala neće da bude tako. Svatate, to su stepenovi kadera. I zato ih nabrajamo. Da razumimo šta to znači, kako to praktično izgleda, tako? I nikad ništa nije bilo niti će biti, a da to Allah subhanahu wa ta'ala nije stvo, stvorio. I ovo je ehlu sunne vjeruje ovako u kader. Znači da Allah subhanahu wa ta'ala stvara svakog čovjeka, je tako? I sva njegova djela. Zašto? Zato što ništa ne može biti, a da to Allah nije stvorio, je tako? Kako kaže Ibrahim a.s svom ocu i narodu, šta? Kako obožavate ovo što ste isklesali? Wallahu halakakum vama tamelu. A Allah je stvorio i vas i ono što vi ra radi. Dakle, mi tako vjerujemo da Allah subhanahu ta'ala sve znao kao što u hadithima stoji sve unaprijed znao, sve unaprijed zapisao da ništa nije bilo niti će ikad biti što Allah subhanahu wa ta'ala neće da je sve znači podložno, apsolutno znači podliježe njegovoj volji. Čak i naša vo, volja podliježe njegovoj volji i ne može izići iz okvira njegove volje. Sve Allah subhanahu wa ta'ala apsolutno kontroliše. Apsolutno kontroliše. Čak i ljudsku vo, volju. Zato njegovi poslanici sallallahu alejhi ve sellem ajma'in, kad bi dolazili iskušenje i suočenje sa svojim narodima, šta, šta bi rekli? Šta? Ne, ne, ne. fakiduni duni džemijan, svi na mene na valce, pravite mi spretke, radite što god hoćete. Što? Kao kaže jedan od njih, da Allah s.w.t. šta? Drži وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاسِيَتِهَا Nema ničega što je dubu. Znači, ništa što se miče, kreće, nijednog bića, a da Allah subhanahu wa ta'ala šta? Ga ne drži za njegovu nasiju. Za čuperak. Sve Allah subhanahu wa ta'ala kontroliše. Tu gdje nastaju, znači, u moždanoj kori. Je tako? Sve misli, ideje formulišu se, Allah subhanahu wa ta'ala drži sve za čupere, sve kontroliše, niko ništa ne može mati. To je kader, tako mi vjerujem. Ali nam je kader šta nepo, nepoznat. Zato se mi tru, trudimo, borimo, radimo. I na kraju kad se desi, onda vidimo šta je bilo su, suđeno. Je li tako? i oni koji postavljaju pitanje dobro ako sve Allah subhanahu wa odredio i sve Allah stvorio i sve Allah dio gdje smo mi? E tu smo mi. Što nam je to nepoznato i što se tru, trudimo i borimo se. I neko se bori da ispoštuje šarijat, a neko da ga pre, prekrši i eto, zato će biti nagrada i kazna. A Allah subhanahu wa se miješa između čovjeka i njegovog srca. Je tako? Zašto? ne da Allah subhanahu wa ta'ala nikome da Allah subhanahu wa ta'ala prevari, tako? Pa ako nije zaslužio da se pokaje, Allah mu ne da da mu ikad to namupane um da se pokaje. A ako jeste Allah subhanahu wa ta'ala tu dadni, pa bude opet Allahova blagodat prema njemu i tako da. Dobro. Ode pitanje. <clears throat> Postavili smo ga prošli put jedan od šartova imana, znači šesti šart, da vjeruješ u kader, dobro i zlo. Kako da vjeruješ da je kader i dobro i zlo, sve po kaderu, i dobro i zlo? A Resul sallallahu alaihi wa sallam u jednoj od dova, kako je prenešeno, kaže وَشَرُّ لَيْسَ إِلِيكَ A zlo nije od tebe. Kako pomiriti ovo dvoje? Ti moraš vjerovati da je i dobro i zlo po kaderu, A Resul sallallahu alejhi ve dovi Allah subhanahu teala i kaže zlo nije od tebe. Kako? Allah subhanahu teala je stvorio i, i zlo i dobro. Ja. Dobro dolazi od Allaha subhanahu ta'ala, a zlo dolazi od ljudskih ruku, znači od ljudi. Allah ga je stvorio, ali sebe od njegovih stvorenja. Znači, a, e, dobro dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala. Zlo je isto tako od Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovim kaderom ali ga Allah subhanahu wa odredio zbog čega? Sebe Sebebom njegovih stvore, stvorenja, zbog njihovih grijeha, njihovog džehla, njihovog zoloma, njihovog kufra. Svata? I šta još? Tako se zlo, ovo je vešnjenje šta znači zlo nije od tebe ili zlo ne pripada tebi. To je značenje. Znači, znači da Allah subhanahu wa ta'ala jeste stvorio zlo, ali sebe po njegovih stvorenja, njegovog neznanja, džehla, nepravde, duluma, kufra, grijeha. Jel tako? Ali kako povjeriti ovo dvoje? Da ono što je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio od zla, to je zlo kada su u pitanju ljudi. Jel tako? I iz perspektive ljudi to je zlo. Ali sa strane Allaha subhanahu wa ta'ala to nije zlo, nego je u tem opet hajer i dobro. Kako to? Spominuli smo srebrnice. Kako to? Zlo je za srebrničane, što su ih četnici pobili, ili tako, poklali. To je zlo iz njihove perspektive. Ali kad, Allah, kad je pitanje Allah subhanahu wa ta'ala, onda to nije zlo. Jer zato što su mnogi od njih zaslužili Allah subhanahu wa ta'ala kazni. Zato što mnogi od njih se upomenuli to tim osivetom koji je stigao. Zato što su mnogi od njih šta tu kaznu i taj osivet koji su pretrpili na dunjalku, ako su osavorili šta doći pred Allah subhanahu wa ta'ala čisti od grijeha. Zato što je to opomeno čitavom ovom ummetu. Tako? Zato što niko neće moći na sudnji dan doći od ovih koji su to sve čuli i vidjeli i reći mi nismo znali da su kafir toliko ovaj toliko toliki psi. A, da su oni baš toliki hajvani, jel tako? Kako nisi znao? A pred očima ti se događa, jel tako? I tako dalje. Mi ne možemo, znači, nabrajati sve mudrosti iz Allahovog stvaranja, ali kada je pitanje Allah subhanahu wa ta'ala, onda to nije zlo. I naveli smo primjer, Allah subhanahu wa ta'ala pripada uzvi, najuzvišeniji primjer i ništa njemu nije slično. Naveli smo primjer na Dunjalu, kad bi neko od vladara šta sputavao zlo, sprečavao krađu, sprečavao lopovrke, borio se protiv e, poroka, zaustavio to. Šta? On bi na tom putu morao šta? Kradljivcima ruke osjecati, lopove fatati, kažnjavati, jel tako? Šta bi ljudi rekli? Pohvalili bi ga. Dobar vladar, jel tako? Vidi, ispade dobro. A kad bi pitao ono kome je ruka osjećena, iz njegove perspektive to je zlo. Ali zlo je za njega u smislu iz njegove perspektive. Ali na kraju kad prokontaš nije zlo ni za njega. Dobra on prilika da se pokaju od toga, jel tako? I kefaret za grijeh koji je činio na Dunjaluku. Jer se izvršenje širijanske kazne je kefaret za grijeh koji je počinio, jel tako? Nije čak ni za samog njega apsolutno zlo nego opet i, i on kad je u pitanju ima nekog dobra i za njega u tome. A kamo li za ostale ljude? Ostali ljudi će se razra, razrahati, njegove napast. Neće morat sve gdje god je šta stotinu katanaca zaključavati. Štiti duće. Svatat. I bit će veliki ha, haj. E tako isto Allah spano tana zlo i musibiti koji zade se nisu zlo čak ni onoga koga je zadesilo u svakom smislu zlo. I iz svake perspektive, i svakog ugla zlo. Iz nekih uglova jest zlo, ali s druge strane mu može biti dobro. Je Jel tako? Možemo biti s druge strane dobro. A za ostale ljude, pogotovo hajer, u tome da se, šta, uzmu igrat na tuđem primjer. Da uzmu igrat na tuđem primjer. Uz ovu pomoć, nastavljamo dalje. <clears throat> Večeras, na temu da je vađib šta da se čovjek preda Allahovoj odredbi. Vađib da se čovjek preda Allahovoj odredbi. Zato svaki musliman mora potpuno da se preda Allahovoj sudbini, odredbi, je tako? I svemu onome što je u toj sudbini od dobra i zla. Na koji način? Od dobra što je da zahva, zahvaljuje. A od zla što je da? Da se sabori. Da sabori. Vađib mu je da sa? Sabori. Eto, to je, znači, vađib svakog muslimana naspram kadera. Kada je u pitanju kader, ti nemaš obaveze, jel tako? Osim da u kader vje, vjeruješ, jel tako? U kader moraš vjerovat, na dobro Allahu zahvaljivat, a na zlo sa saborit. I to je raskrstice na kojoj se razilaze mu'mini od munah, od munafika. To je raskrsnica na kojoj se razilaze mu'mini od munafika. Zašto? Zato što munafici ne vjeruju ovako u kader, niti zahvaljuju na dobru, niti sabore na, na zlu. I to je razlika između pravi mu'mina i munafika. Oni koji, ovo je vjerovanje ehlu sunneta, ima onih koji su zavrljali, zalutali i šta kažu? nije Allah ona unaprijed znao, je tako? Oni najgori od njih. Ekstremne kaderi kažu nije Allah zna unaprijed. Niti je sve to određeno, je tako? Šta za njih kažemo? Da su kafir. Zašto ne imaju? Ne vjeruju kader. Oni koji potvrđuju da Allah subhanahu wa ta'ala znao i da je sve zapisano, je tako? Međutim, negiraju da, da Allah subhanahu wa ta'ala htio da njegovi robovi čine grijehe i kufr. Negiraju, znači, to i da Allah subhanahu wa ta'ala stvara grijehe kod uh, svojih robova, negiraju, znači, dijelimično, oko njih je razilaženje kod Elu Sunneta. Da li su kjaferi ili su samo novo, novotar. To na stranu. Zapamte samo vjerovanje Ehl, Ehlu Sunneta. Da vjeruju u sve četiri stepena kadera. I Allah subhanahu wa ta'ala stvara i roba i njegova i dobra i loša djela. Je tako? Sve Allah subhanahu wa ta'ala stvara. Ali će rob odgovarat zato što je on to uradio, je tako? I zato što je on to htio. I zato što mi je šarijat bio po, poznat, a sudbina ne? Nepoznat. Prema tome ne može se na sudbinu pozivati. Ne može reći, to men bilo određeno. Kako se znao da ti je bilo određeno? ti unaprijed ne znaš šta ti je određen, ali znaš šta ti je nared, naređen. Prema tome, ljudima će biti suđeno prema šarijatima, ne prema kader, kader. Dobro, ovo je vađen. Prvo poglavlje <clears throat> koje ćemo obrađivati pod ovom temom je poglavlje levu. Što znači levu? Kad bi, da sam, da je i tako dalje posebno pogledaš. Zašto je ovo vezano sad za kader? Zato što ljudi obično šta kad im se nešto desi, da sam, da nisam, da sam Bog, da, kad bi, da je bilo, i tako da. E to vam sve znači ovo lev. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, je kulune, lev, kane lena al emri še'un, ma kutilna hauna. Govore, da smo mi imali ikako da je bilo išta u našim rukama od stvari, jel tako, mi ne bi bili ovdje pobje, pobijeni. Pa sad komentar na ovo. Znači ovo je kitab Teuhid, pa komentar o ovog poglavlja. Leo. Kaže poglavlje o Leo. Znači, šta znači ovo poglavlje o Leo? Poglavlje šta je došlo o prijetnji i zabrani za ova, ovu, ovu riječ, korištenje ove riječi da je bilo, kad bi bilo, šta bi bilo i tako dalje. Svata? Da sam ili da sam. Allah najbolje zna, najbolji prijevod, da sam. Kao što su musibeti kad zadese, jel tako? Kad kaderom, Allahom sudbinom zadesi čovjeka musibet, Pa onda da počne govoriti šta? Da je bilo ovo, da nisam ovo, da je ovako, da je onako. Zašto je to zabranjeno? Zato što to otkriva šta? Šta otkriva? Da nema sa sabora. Ne može da spomiri sa tim. Da se nije predao Allahom ka kaderu. Još desilo se i prošlo, a on još uvijek pobunjen protiv čega? Allahove odrebe. Jer kad se nešto desi, tebi je jasno da je to bila Allahova odredba. Prije nego, trenutak prije nego što se desi, ti ne znaš je li to Allahova odredba. I trenutak prije toga, šta, ti se boriš. Da pobigneš od toga da te zadesi neki musibet i da pribaviš sebi kako ko? Korist. Ali kad se desi, kad te promaši ova korist, ili te stigne musibet, šta? Gotovo je, tebi iz sekunde postaje jasno da je to ka kader određeno, nismo mu nikako to pobjeći od toga. I šta iz tog trenutka sa ti moraš pomi, pomiriti? Onaj ko se ne pomiri, on kod njega ostane ovo, da sam, da nisam. Ne miri se, još se nije pomirio i buni se protiv čega? Allahove sudbine i odred, odredbe. I šta? Pokazuje da ne savori, da neće da osavori na njoj. Neće da osavori, a to mi je va, vađib. Zato govori o ovom levu. Znači, da je bilo išta u našim rukama i da se nas pitalo, mi ne bi bilo ovdje povijeni. Pa je vađib da musliman bude, šta, predan kaderom. Zašto? Da upotpuni svoj obodijet kako mi je naređeno. Da, zašto obodijet? Zato što nije rob dok ovo ne prihvati. Nije rob kako treba da bude rob. I ne robuje Allah subhanahu wa ta'ala kako treba da robuje dok ne prihvati ovu sudbinu. Dok se sa njom ne pomiri. A to je sabr. Kad ga pogodi šta ono što mu nije dra, drago. A iman u kader je jedan od temelja imana, je tako? Jedan od imanskih ruknova. Je tako? Od ruknova imana. Dijelova imana. Neki kažu šartova u smislu dje, dijelova. Jer šart je uslov je prije nečega. Je tako? Šart za obavljanje namaza čistoća, abdest. To je prije namaza. Ali, na primjer, početni tekbir pogrešno je reći da je to ša, šart zato što je to sastavni dio nečega. I nije uslov, uslov. Ali neki od neki ljudi kad se izraže i kažu uslov, u stvari misle na ruk, ruk na sastavni dio. Pa je vjerovanje u kader šta sastavni dio? Rukn imana. Rukn imana. Prošli put smo objašnjavali da onaj ko ne vjeruje u kader šta? Kaže Abdullah ibn Omar. Šta? Tako mi onoga u čijoj ruci Ibn Omarova duša da imaju kao uhud zlata i da ga podijele na Allahom putu, ništa im Allah neće primiti dok ne povjeruju u kader i dobro i zlo. Ništa im Allah neće primiti. Ne vrede djela dok ne upotpuni svoj iman sa čim i sa ovim ruknom vjerom u, u kader. Pa, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ovaj ajet koji smo spomenuli je kuluna law kana lana min al-amri shay'un ma qutilnaha huna govore da je išta bilo nas se pitalo i da smo mi išta ikakvog uticaja na stvar imali ne bi bilo pobijeni ovde kažu da je to da što to govorili neki monafici u bitci na Uhudu Zatim riječ uzvišenog alladine qalu li ihwanihim wa qa'du law ata'una ma qutiru oni koji kažu svojoj braći a sjede ostali su iza bitke a kažu svojoj braći da ste nas poslušali ne bi bili pobijeni ili da su nas poslušali ne bi bili pobijeni je tako to je šta od njih Šta je to od njih? Otkrivanje njihovog nifa, nifaka i licemjerstva. Pa je trenutak gdje se razdvajaju mu'meni od munafika, koji to trenutak? Trenutak iskušenja, ispuštanja belaje. Tad se razdvaja ko mu'min od munafika. Jer kaže Zubir radijallahu an, kaže Bili smo sa Rasulom sallallahu alaihi wa sallam kad nas je pritisnu strah. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala spustio na nas san. I nema nikog od nas, a da mu kaže, brada nije pala na pr... na prsa, što? Zaspao. Pa kaže, tako mi Allah čuo sam Mu'tab ibn Kušeira. I nisam ga čuo osim kao da to sanjam. Kako govori da i mi i sa raspolažimo i da je išta u našim rukama, ne bi mi ovdje bili pobijeni. Pa sam to zapamtio. A poslije toga je objavljen ajet, govore da je išta u našim rukama, ne bi mi ovdje bili pobijeni radi riječi Mu'tab ibn Kušir, koji sam ja čuo kukro sam, kao da sanjam, ali sam i zapamtio. Pa je poslije objavljen ovaj ajed. Kaže uzvišeni, odgovarajući na ovu, كُنْ kuntum fi فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَطْلُ إِلَى مَدَاجِنَيْهِ Reci, da ste u svojim kućama bili, oni kojima je propisano da poginu, je tako, izašli bi na svoja stratišta. Znači, nema šansi da je, kad Allah subhanahu ta'ala nešto odredi, u sudbini propiše, u kaderu odredi, da su oni ostali u svojim kućama, svi bi izašli na svoje stratište da poginu. Zašto? Zato što ono što Allah subhanahu wa ta'ala odredi mora biti. I to niko ne može promijeniti, ni sekunde odgoditi, ni požuriti sa tim, ni na nikakav način, ni, ni na svojstvo tog događaja. Kako će to desiti? Uticati. Ništa. To mora da bude onako kako je određeno. Onako kako je određeno. Pa onda kaže... ovi koji kažu alladine qalu li ihwanihim oni koji govore da svoje braći waqadu a ostali su da sjede ostali su iza bitke nisu htjeli da idu u bitku law ata'una ma qutilu da su nas poslušali ne bi ubijeni kaže ibn kathir komentarišući ovaj ajet kaže šta to znači to znači da su nas poslušali kad smo ih mi savjetovali nemojte ići nemojte ići džaba da ginete je tako da su nas to poslušali kad smo ih savjetili, savjetovali da ne izlaze i da sjede, ne bi izgi, ne bi izginuli. Je li istina to? Nije istina. Zašto nije istina? Zato što Allah subhanahu ta'ala kaže kul fadrav an anfusikum ul mautin kuntum sadaqin. Odagnajte vi onda od sebe smrt ako istinu govorite. Jer da je to istina što vi pričate, Da su nas poslušali, kad smo im rekli, nemojte izlaziti u bitku, izginut ćete bez veze, nemojte džaba ginuti, sjedite. To da, kad bi bilo istina da, da bi ih to spasilo, onda vi odagnajte smrt od sebe. Kad bi to bilo istina, da vi možete svojim nagovaranjem nekoga da ne izađe i spasiti njegov život i odagnati njegov eđer, onda odagnajte od sebe eđer. Jer to bi značilo, šta? da vi ne morate pomrijeti. A istina je da ćete svi povrijeti, nema druge, nema druge, Allahova odredba. I kada će i vas stići? Jesmo shvatili, braći? Znači, kad bi bilo istina da čovjek može pobjeći od smrti i od ubijstva i od pogibije, kad bi to bilo istina da čovjek može pobjeći od svoje pogibije, onda bi trebalo da i vi možete odagnati svoju smrt od, od sebe. A pošto ne možete odagnati smrt od sebe, onda nije istina ni da može neko drugi koga ste vi savjetovali pobjeći od ubijstva i svoju eđela i svoje sudbine. Makar bili u visokim zgradama, kao što u suri Nisa Allah subhanahu ta'ala kaže, Ejnema tekunu juderikumul maut. Gdje god vi bili, stiće vas smrt. Walau kuntum fi buruđi mušeje. Makar bili u čvrsto ozidanim kulama zaštićenim, opet će doći melek smrti i kad dođe eđe. Kaže u drugoj predaji, prenosi mu džahid od džahid, ribna kod da je ovaj ajet objavljen povodom koga Abdullah ibn Ubej ibn Selula, da je on to rekao. Zašto? Zato što je dan Uhuda pobjegao sa Uhuda, je tako? I ne samo da je on pobjegao, nego sa, sa sobom povukao i još tri stotine lakomisleni, lakomisleni ljudi. Prenosi Bejheqi od Enesa da je Ebu Talha rekao obuhvatio nas san a mi smo bili postrojeni i spremni za bitku na dan uhoda. U stroju, je tako, u najosudnijem trenutku obuvatio nas sam. Pa mi je sablja ispadala, sablja mi ispane, ja je uzmem. Pa me opet san savlada, ona mi ispane, ja je opet uzmem. Pa mi ispadne, ja je uzmem. A kaže, ima među nama je bilo drugih ljudi koji su bili zabrinuti samo za sebe. Nije ih obuhvatio sam. Nisu mogli da zaspe. Subhanallah, rabim. Nisu mogli da zaspu. Njih nije obuhvatio sam. Oni su bili budni. Šta je sa njima bilo? يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية مثل سوء الله ونشتني استنا رزميشنا عن الجاهلية جاهلية قد أهمتهم أنفسهم samo su za sebe bili šta? Zavrinuti. Samo im je briga bilo kako da živu glavu sa dodatle izvuku. I nije njih mogao sam da savlade. A ove druge, šta, obuhvatio sam. Toliko da mu sablja ispadne. Pa se trudili da opet je uzme, pa malo opet ispadne, tako da. Znači da ove munafike od straha i zabrinutosti nije obuhvatao sam i drijemus. Nije obuhvatao sam i drijemus. Kaže šehekul islam, kad govori o ovome što se desilo na, ubici na uhodu, Kaže, kad se povukli ljudi sa Uhuda, kad se povukli ljudi sa Uhuda, rekao je Abdullah ibn Ubej ibn Salul, povlači se ljud na Rasula sallallahu alaihi sallam, zašto? Ostavio i kaže svoje mišljenje i moje mišljenje, a uzeo mišljenje dječaka, balavaca. Oko čega je ovo? Oko izlaska. Oko izlaska hoće li ostati u Medini ili neće. Pa je Resul sallallahu alaihi sallam mislio da treba i dostanu u Medini da se brane u, u, u gradu. Tako je mislio i Abdullah ibn Ubej ibn Selul. Ali su neki od ashaba, pogotovo oni mlađi, navaljivali da se izađe. Pa je Resul sallallahu alaihi sallam poslušao ih. Pa je onda ušao u svoju sobu i obukao štit i izašao. Među vremenu oni su se uplašili A pa tako je bilo im krivo što su toliko insistirali i toliko navaljivali na Resula sallaha alaihi sallam da ih poslušaju. Pa su rekli, možda smo previše navaljivali i bili onaj. Pa eto sad da, da ostanu, ne. Ne treba ni jednu poslaniku, Allahovom poslaniku kad obučeš ti da se vraća. Sad izlazi. Pa je Abdullah ibn Ubej ibn Salul iskoristio bilo koji moment. A taj je iskoristio i onda odatle za, za podru, za podru fitru. Poslušao je čurli, nije poslušao mene, ostavio i svoje mišljenje i tako dalje i povukao se sa nekoliko ljudi, za njima se povukao veliki broj ljudi, od koji su mnogi nisu prije bili monafici. Od tih tri stotine nisu prije bili monafici, je tako? Oni su bili muslimani sa onim što su imali sa sobom od imana. Je tako? I da su prije toga pomrli, je tako? Pomrli bi na islamu. Bili bi muslimani, je tako? Za koje bi bili nagrađeni. Ali ne bi bili istinski vje, vjernici. Koji? Koji kad budu iskušani us, Ustraju a ne bi bili ni muna, munafici, koji kad budu iskušani, odmetnu se i otpadnu od, od vjere. Ste shvatili? Znači, stanje njihovo je bilo tih, većina tih koji se povukli sa Abdullah ibn Ubej ibn Salulom, njihovo stanje je bilo šta? Da su oni bili muslimani prije toga i nisu bili munafici. Ali kad je došlo iskušenje, šta? Šta? podlegli su tom iskušenju i postali munafici. I postali munafici. Podlegli tom iskušenju. Da su prije toga umrli, umrli bi kao muslimani. Bili nagrađeni za iman koji su kod sebe imali. Ali ne bili istinski vjernici koji? Koji istinski vjernici? Koji su to istinski vjernici? Koji strpljivi na iskušenju, izdrže iskušenje i ostanu uporni ustrajeni na, i polažu taj imtihan, ispite, da tako, kadara i sudbine, šta? Polažu, ostaju ustrajni čvrsti na iskušenjima. E to su istinski vjernici sa potpunim ima, iman. I kaže na kraju, i to je stanje većine muslimana u našem vremenu. Većina njih kad budu iskušani, je tako, smanje im se ima, opadne im ima. Mnogi od njih učine nifak i postanu licemjer kada ih zadesi šta, iskušenje. Pokažu lice mjesto. Neki od njih otpadnu od vjere skroz. Pogotovo ako je neprijatelj pobije, pobijedio i njemu pripada pobjeda. I ako neprijatelj zavla, zavlada, onda mnogi od njih skroz otpadnu od I vidjeli smo mi i vidjeli su drugi ovakve situacije u kojima je veliki ibrat. U kojima je veliki ibrat. O tome govori ko? Šehi Oslame ibn Temije, rahmetullahi. A ako bude redovno stanje, je tako? Mir, je tako? Ili su muslimani pobjedili svoje neprijatelje? Ovakvi ljudi budu muslimani, jel tako? Oni su muslimani. Vjeruju i svojom vanštinjom i unutar su muslimani u, u svom objeđenju. Ali je to iman koji ne, ne može izdržati iskuše iskušenje. Svatate? Ovi ljudi koji nisu iskušani, oni su muslimani, ali kod njih iman koji neće izdržati iskuše iskušenja. Zato kod njih ćeš naći mnogo da ostavljaju vađibe i zapadaju u hara, u harame. Zato pogledajmo sebe. Onaj ko sad u ovoj lagodnosti vrućo, lijepo, dozvoljava sebi da zapada u harame i da propušta vađibe, nek se ne nada da će ga njegov iman šta sačuvati kad dođe be, belaj. Ne može izdržati. Nema šanse da ustraje. Kaže, zato ćeš kod njih vidjeti da ostavlja mnoge vađbe i čine harame. I to su kao oni koji su rekli, mi vjerujemo. Allah subhanahu wa ta'ala naređuje, kul lem tu'minu, walakin kulu eslamna. Reci, ni, vi ne vjerujete. Nego recite, mi smo islam primili, walemma jedhulil imanu fi kulubikom. Ali još nije iman ušao u vaša srca. Koji iman? Istinski, potpuni iman. I kad god se u Kur'anu spomene ovako iman, je tako, misli se na istinski, potpuni iman. Sa kojim čovjek šta istrajava na, iskuše, na iskušenjima i ne ljulja se i ne smanjuje mu se iman, je tako, i ustrajava na, na iskušenjima kao što na to upućuje Kur'an i sunnet pa se čovjeku sa tim imanom ne događa nikakva sumnja i ne pogađa ga nikako, je tako, kod iskušenja, nikakva zabrinutost, prevelika, je tako, i tako dalje, e, strah i tako dalje. Kaže ovdje autor, vidjeli smo i vidjeli su drugi o ovakve stvari kojima je veliki ibrat, kažem, ovaj autor kaže, kažem i ja, I mi smo tako i također vidjeli mnoge stvari u kojima je veliki ivrat kad neprijatelj pobije, pobijedi. Od toga da se okrenu pa pomažu neprijateljima muslimana i da ponižavaju Allahu vjeru i da ispoljavaju svoje neprijateljstvo i psovke i ružan govor i da troše svoju energiju na, na putu gašenja Allahovog svjetla i da nestane njegovih pristalica, to jest pristalica imana i vjere, je tako? Što bi se oduljilo kad bi ovdje počeli da spo, spominjemo? Što bi se oduljilo kad bi ovdje opet počeli da spominjemo? Dakle, šta je suština onoga što smo večeras govorili? Da je obaveza muslimanu da se preda kader i da vjeruju kader i da upotpuni radi čega? što potpuni svoj iman. Rad čega još? Radi toga što je to šart da on istraje na, iskuše, na iskušenju. Zato što će, ako ga zadesi iskušenje, a ne bude u upotpunio svoj iman, šta će biti sa njim? Otkriće se njegov nifak, manjkavost, imana i tako dalje. I to je mjerilo, znači, mjerilo raskrstica na kojoj se razvajaju munafici od vjernika. Šta? Iskušenje. Iskušenje. Uhud. Uhud. Munafici nizbrdo. Muomini. Ostaju. Muomini, istinski muomini, ostaju. I ne samo da ostaju, nego se još tri drijema. Allah smanav tajna dao da malo i odmo, odmo. Smiraj. Smiraj. Stalno ženost. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da sakrije naše sramote. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti na iman. I molim Allah subhanahu wa ta'ala da kada dođe u iskušenja da ne otkrije, da nas ne otkrije kao munafik. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da kad dođe iskušenja da nas ne otkrije kao munafike, nego da Allah subhanahu wa ta'ala od nas pokaže čvrstinu i iman i da od nas pokaže ono što će ražalostiti mušljike i nevijenike. Kakvi su rezultati vjere u kader? Kaže šeht Salih Fauzan najveći i najbolji plodovi Znači, naj, najznačajniji plodovi vjeri u kadar su sljedeći. Prvo, da čovjek potpuni svoj iman. Da potpuni ruknove imana. Da mu akida bude isprav, isprav. I to je najveći i najznačajniji plod. Zatim, smirenost srca, smirenost srca ne postojanja straha i uznemirnosti kad dođu tegobe života i iskušenja. Zato što mu'min istinski zna da ono što ga promaši nije ga moglo zadesiti. A što ga zadesi nije ga moglo pogoditi. Kao što Resul sallallahu alaihi sallam kaže znaj va'alem ennama asabeke lam yakun li juhtijek. Znaj da ono što te pogodi nije te moglo promašati. Uama ahpa'ak jaram jekun li osibek. A što te promaši, nije te moglo pogoditi. Kad ovo čovjek ima na umu, šta se sa njim događa? Sasvim je smi, smiren. Nakon što da sve od sebe, je tako, i što uloži maksimum truda u razmišljanju, snalaženju i snage, je tako, poslije toga je sasvim smiren i nije opterećen time, je tako, šta će biti. I ono što je bilo nije opterećen time da to sad, šta, da je bilo, šta bi bilo i tako dalje, nego njegovo srce ispunjeno smiranošću i staloženošću. Nema mjesta za zabrinutost i tugu, uznemiranost i tako dalje kao što se događa onima koji ne vjeruju u sudbinu. Šta se sa njima događa? Njima život postaje patnje, opterećenje. Njemu je najteži sutrašnji dan. Što? Da je da zna šta će biti, a ne može zna. Strah od budućnosti, neizvjesnost. Šta će biti sa njim? Šta s njegovom djecom? Šta će biti s njegovom ženom? Gdje će ovo? gdje će ono? I takva pitanja kad počne sve postavljati, toliko mu život dojadi da ode na kraju i objesi se, skoči na glavu s mosta. Čita sve novine. <laughs> Čita sve novine, horoskope, sve da mi je da otkriješ šta će sutra biti, a ne može nikak. Ne može nikak. A mu'min nema nikako ti problem. Nije da ga apsolutno ne zanima. On sve preduzme, jel tako? Zna, isplanirao sa šta će sutra raditi, jel tako? Ali u sebi je ubijeđen da samo Allah zna šta će sutra biti. Hoće li on uopšte ustati živ, šta će biti, kuće tu. I da je Allah smano tala sve to odredio. I da koliko god se ono trudio, neće ništa biti osim onoga što je Allah već unaprijed odredio. To je ta smirenost i lijepo mišljenje o Allah smano tala i pouzdanost u, nje, u njega a ovi koji ne vjeruju, oni ne mogu izdržati. Ne mogu izdržati. Čak nema potrebe često da do njega dođe sablja mu džahe da on sam sebi prekrati, ne može da izdrži. Štrik. Je tako? A to je opet Allah mu odredio zbog toga što nije htio da vjeruje. vjeruje. Između ostalog nije htio da vjeruje u sudme. Od plodova imana u kada i kada je svakako stabilnost, odmjerenost ova stabilnost, febat, ko u trenucima znači iskušenja, u trenucima fitni, je tako? U trenucima kad nadolaze tegove života, srce njegov bude smiren i bude čvrsto ubijeđen u Allaha subhanahu wa ta'ala. I ne pogađa ga, je tako, nikakvi potres da se on počne šta dvomit, da kod njega se otkrije uznemirenost, usplahirenost. Ne, to se vjerniku, pravu vjerniku, ne smije dogoditi. Zato se pravi vjernik ne povija za, vje, za vjetroju, kako koji puhne. Južnjak, op, na sjever se nagne. Sa sjevera on na jug, ne. On zna pravi put i tako pravi putem ide ne interesuje ga šta je u modi. Ne interesuje ga šta je u modi. I znajte da su mnogi ostavili put ehlu sunneta kad su čuli da to nije u, mo u modi. Ja sam svojim ušima slušao. Kaže, ostavi se ti toga. To ne znaš ti kakvi su sad vjetrovi u Bosni. To nije više u modi. To bilo dok smo bili tamo na studijama. pripremaju se i razgovaraju u povratku i nastaje se tu vehavizma, to više nije u trenu. Znači šta, i prvi put kad se prihvatio zato što je bilo u voda <laughs> i u trenu. Prvo tome gdje je tu vjera u kader i traženje dokaza i pravog puta. Zato ovakva srca, znači sve se ovo šta otkriva kad dođu musibeti. I ovi su se otkrili, još mu sivjeti pravi, nisu ni po... Ne i počeli. E, ne, da ne ulazim sad dalje, vam je to sve jasno. Allah subhanahu wa ta'ala nas radi toga stvori Alladhi khalaqal mevte wal hayata li jebeluvekom ejukom ahsanu amela. Onaj koji je stvorio život i smrt, što, radi čega? Da vas iskuša ko će od vas bolje raditi, čija će djela biti najbolje. Allah subhanahu wa ta'ala će nas sigurno iskušati. A ljudi uporno bježe od tog iskušenja i upravo je to to iskušenje. وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُولُ La teftinni. Nemoj me iskušavati. Ela fil fitneti sakat. su u fitnu za... E, tu su, baš je to, taj trenutak iskušenja. Najveći iskušenje. Šta kad čovjek počne bježati od iskušenja, baš je tad u fitnu zapo i tad je iskušan. Svatate? Tako da su ovi već iskušani. I njih je već fitna za zahvatila. Volimo danas panova tada da nas otvara A ne mogu povijeći nikad. Zašto? Zato što ova spanova tajala garantuje na najjači način što postoji u arapskom izrazu. Vele neblu vennekom. Ovo le na početku je garancija, tako potvrda značenja i opet na kraju nun sa teštinom još jedna potvrda značenja, je tako? Je tako? Neblu vennekom, neblu vennekom, tako? Iskušat ćemo se. Vele pojačavanje i opet na kraju testi još jedan sigurno, zaista, stvarno ćemo vas iskušati, o tako? A oni hoće da bude bez iskušenja. Može li to? Ne može. Nego šta? Otkriva se labavost. Šta? Raskršće došlo. Došli smo na raskršće. I jedan put ovako, jedan tako novog raskršću će se prepoznati šta mu'mini od munafika. Vala nebulu vennekom. Hatta na'lamal muđahidin minkom. Sve dok ne saznamo ko su muđahidi od vas. Vasabirin. I ko su strpljivi. Vala nebulu vennekom. I dok ne ispitamo a, vijesti vaše sve. U svakom slučaju, znači, iskušenja dolaze. I nema nikakve mogućnosti. Zato oni koji su malo sabrani, molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nas od njih učini, od onih koji su sabrani, neće pokušati da bježe od toga da budu iskušani, nego će šta? Se pripremat za tu iskušenje. I moliti Allah subhanahu wa ta'ala da to dostojanstveno podnesu, prihvate, na tome osabure i ust, ustraju. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od njih. Kao što je Allah subhanahu wa ta'ala iskušao Rasulullah sallallahu alaihi Kao što je iskušao sve ashave, Ridvanullahi alaihi kao što su iskušani sve generacije poslije njih do nas. Po čemu bi mi mogli biti izuzeti? Zbog čega? Pa da nas ta iskušenje zaobiđu. Ne. Sigurno će nas zadesiti. Ali njihov odgovor šta bio? Kun lenju sibena illa ma ketebe Allahume. Reci, neće nas zadesiti osim onoga što nam je Allah propisao. Šta je ovo propisao? Vjerovanje u ka? Kader. Kader gleda. Gleda. Len yusibena illa ma kataba Allahu lana, huwa mawlana, on je naš zaštitnik. Wa ala Allah falyatawakkal almu'minun, inaksana Allah ustana mu'min. Svakako od plodova vjerovanja u kader je da se onoga ko čvrsto vjeruje u kader, kod njega se musibeti pretvaraju u blago blagodat. Kako se kod njega musibeti pretvaraju u blagodat? Vjetava imanski. Zato što iz... osabori na tom musibetu, šta izađe iz tog musibeta još ja, još jači. A zato što je osaborio, to je sad postala bla, blagoda. Jer sjećate se hadisa, čudna je stvar mu'mina. I nije ni sa kim kao samo sa mu'minom. Kad ga zadesi musibet, zahvali osabori pa bude nagra, nagrađen. Pretvori se musibet u bla, blagodat. Eto, tako se pretvorimo sivet u blagodat. Tako onaj ko je mu'min i ko vjeruje u kader, kod njega mu sibeti su blagodat. Ono malo prije što smo objašnjavali. Znači, kod njega su mu sibeti blagodati. Ma asaba mi mu sibetin illa bi idnillah. Nijedan mu sibet ne zadesi osim sa Allahovom dozvolom. Wa Vomen yu'min billahi jehdi kalbe. Ako vjeruje u Allaha, Allah uputi njegovo srce. Šta to znači vjeruje u Allaha? Vjeruje ima sa imanom koji obuhvata i iman u, ka, u kader, pa Allah uputi njegovo srce. Kako uputi njegovo srce da osa, osavori da bude pomireno sa, Allah, sa, on, sa Allahom subhanahu wa ta'ala odredbom sudbina. Wallahu bi kulli shay'in alim, Allah subhanahu wa ta'ala sve zna. Rekao je Alqama: To je čovjek koji zadesi musibet, i zna da je ona od Allaha subhanahu wa ta'ala pa bude zadovoljan i pre i predan. Volim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji nam usivjeti na sabore i da nas učini od onih koji su sudbeni predan. I svakako onaj ko vjeruje u kader šta? Kakav plod kod njega proizvede? Onaj ko vjeruje u kader sigurno nije nekavljen. ljen jenčuge. Je tako? Zašto? Radi, trudi se. Radi Zato što radi, trudi se i trči, je tako? I ulaže maksimum od sebe. Jer vjerovanje u kader šta čovjeka potiče na aktiv, na aktivnost. Je tako? Potiče na aktivnost. Nasuprot onih koji ne vjeruju kadar kako treba, pa onda i to potiče na ležer, ležernost. Svakako je sve određeno. Ali šta u stvari kod njih nije poremećaj. Ne vjeruju kader kako treba vjerovati. Svakako je sve određeno, ali je tebi šta? Naređeno. Naređeno da ti se trudiš jer ti ne znaš šta je određeno dok ne, bu, dok ne bude. Zato, do, zato čovjek znači, potiče ga vjerova, ispravna vjera u kader, na maksimum ulaganja, aktivnosti i tako dalje. I oni koji najčešće vjeruju kada šta, to su muđahidi i oni koji su prvim redovima koji neprijatelji. Vidiš šta proizvodi ispravan iman u kader. Ne proizvodi ležernost, nego maksimum ulaganja. I dovede čovjeka na vrhunac, na vrhunac islama. Zašto? Zato što on ne boji smrti. Kako se ne boji smrti? Pa vjeruju kad? Zna da ništa nije u njegovim rukama, ne može on ništa odgoditi, ni ubr, ni ubrzati. Sve je kod Allaha subhanahu ta'ala određen. Ali će njegov odnos i ono zalaganje biti ono za što će on biti nagrađen. Ono za što će on biti nagrađen. molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji su upotpunili iman kader i koji će ovako naložen imanom u kader uspješno savlađivati tegove i musibete koji je Allah subhanahu wa ta'ala odredio i koji nas čekaju iskušenja koja su nam zakara zakara tvoje na koja nikako ne možemo zaobići. Molim Allah smano tela da nas učini od onih koji će na iskušenjima biti pokazani među mu'minima. Molim Allah smano tela da nas sačuva od toga da se na iskušenjima pokaže naš nifak. Molim Allah smano tela da nas očisti od svakog nifaka i svakog pretvaranja i svakog svake druge bolesti molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam poveća iman i uput, da nam poveća znanje. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nauruža naša srca korisnim znanjem, ispravnim znanjem. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nauruža naša srca hrabrošću, odlušćošću, razboritošću, nepokolebljivošću. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari razboritost u osvodnim trenucima molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti na pravom put i molim Allah subhanahu wa ta'ala da na pravom putu preselimo kao mu vahidi i da pred njega dođemo bez širka. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne našu braću mužahide koji se bori na Allahom putu da obrza svoju pomoć i pobjed i da nas učini od onih koji će se boriti na Allahom putu na uspostavljanju reda i uspostavljanju Allahovog šerijeta. Poslije ovoga, ovdje je autor nabrojao najvažnija, znači najvažnije fajde i koristi iz ovog prvog poglavlja. Ova knjiga sadrži tri poglavlja. Prvo poglavlje je o imanu, drugo o širku i treće o propisima koji se temelje na, je tako, koji su vezani za iman i, i širku. I ovo je zadnje pitanje koje smo čitali iz poglavlja imana. Aleikum salam. Uz Allahovu pomoć, obzirom da je već vrijeme ovaj, ezana, je tako, možemo ove fajde i sljedeći put. I sljedeći put, ukoliko ne bude pitanje, možemo možda malo početi čitati, podsjećati šta smo sve do sad pročitali iz poglavlja o imanu.